Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Օղակ ռազմագործողություն, տեղն ու դերը Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում։ Մատաղ սերնդի ռազմային այս իրական դաստիարակությունը երկրի անվտանգության շարունակականությունն ապահովելու նախապայման։ Մայիսի 5-ը Ղարաբաղյան պատերազմի տարեգրությունում Բիշկեկյան արձանագրության ստորագրումը։ Խորթային բանակի գվարդիայի գեներալը Նիկոլայ Հովանիսյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան ներքո, բայց իրականում բոլորիս հասկանալի քաղաքական պատճառներով մեկնարկած Արցախը տոտալ շրջափակման ենթարկելու Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության իրական մտադրությունները հերթական հանգրվանին հասան Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցագրային կետի տեղադրմամբ։ Կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ձեռք բերված Իրակոն պայմանավորվածությունների դրույթները, որով ի թիվս այլ դրույթների Լաչինի միջանցքին տրվել է հատուկ կարգավիճակ, Եվ այժմ սեփական նախաձեռնությամբ ձգտելով առոչինչ համարել այդ կարգավիճակը, ադրբեջանական կողմը բացի Արցախի տարբեր հատվածները միմյանց հետ կապող ճանապարհ հատվածներից, փաստացիոս կողության տակ է վերցրել նաև ողջ Լաչինի միջանցքը։ Արդյունքում շուրջ 5 ամիս է ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սննդելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Այս պահին եւս Հայաստանում հարյուրավոր քաղաքացիական անձինք զրկված են իրենց ընտանիքներին վերամիավորվելու հնարավորությունից։ Ադրբեջանական կողմը օգտվելով ամենաթողության մտնոլորտից Այս հարցով հրաժարվում է համագործակցել ոչ միայն ռուս խաղապահների, այլև տարբեր միջազգային կառույցների հետ։ Չնայած մեր դեպքը բոլորովին այլ է, բայց հարկ է նշել, որ պատմության մեջ այլ պետությանը միջանցք տրամադրելու դեպք եւս եղել է։ 1919 թվականի Վերսալի հաշտության պայմանագրով Լեհաստանը ստացավ միջանցք, որը ելք էր տալիս դեպի Բալթիկ ծով։ Լեհական միջանցքը, որը հայտնի է նաև Դանցիկի միջանցք անվանումով, գտնվում էր Գերմանիայի տարածքում եւ բաժանում էր Գերմանիան արևելյան Պրուսիայից։ Լեհական միջանցքը վիճելի տարածք էր, որը 10-րդ դարից եղել էր Լեհաստանի կազմում, սակայն 1772-ին գրավել էր Պրուսիայի կողմից։ Լեհական միջանցքի շրջանում ապրել են լեհեր, գերմանացիներ եւ հրեաներ։ Միջանցքն կիսաինքնավար էր եւ վերահսկվում էր ազգերի լիգայի կողմից, որը համարժեք է ներկայիս միավորված ազգերի կազմակերպությանը։ Ավելի ուշ արդեն նացիստական Գերմանիան պահանջել է իրեն տրամադրել միջանցքը։ Լեհական կառավարությունը չի կատարել Գերմանիայի պահանջը, ինչը Գերմանիայի համար դարձել է Լեհաստանի վրա արձակման պատրվակ։ 1939 թվականին գերմանական զորքերը ներխուժեցին Լեհական Միջանցք, իսկ այնտեղից արդեն Լեհաստան։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Գերմանիայի պարտությունից հետո Լեհական Միջանցքը եւ Դանցիկ ներգայիս գտած քաղաքն ամբողջությամբ անցան Լեհաստանին։ Անդրադառնալով այս հարցում միջազգային իրավունքին, պետք է ասել, որ մասնագիտական աղբյուրներում չկա հստակ սահմանում, թե ինչ է Միջանցքը, Պետք է ասել, որ նման հակամարտային իրավիճակներում միջազգային իրավունքը վաղուց վերածվել է առավելապես երկկողմ կամ երրակոմ կոնվենցիոնալ պայմանագրային իրավունքի։ Այսինքն կողմերի ամիջական պայմանավորվածության շնորհիվ է հնարավոր իրագործել նաև երրակոմ հայտարարության մեջ արձանագրված դրույթները։ Մեր պարագայում այս պահին միայն ռուս խաղապահները ունեն 3 երկրների ղեկավարների ստորագրությունը, եւ դա արդեն իսկ լեգիտիմ մանդատ է, որպեսզի նրանք իրականացնեն այդ առաքելությունը։ Հարկ է նշել նաև, որ պետությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նույնպես կարող են իրագործվել որոշակի միջազգային իրավական համակարգի շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ միջազգային այն իրավական համակարգում, երբ ուժի գործադրման ազատությունն ընդունելի է դառնում տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական խաղացողների համար, որտիսին ներկայումս է ուժի գործադրման միջոցով պետությունները կարողանում են պարտադրել ինչ որ զիջումներ ու խնդրի լուծումներ։ Շարունակելով իրապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաև հրադադարի պահպանման ռեժիմը Արցախի տարբեր հատվածներում հատկապես խոչընդոտներ ստեղծելով գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար, որի մասին են վկայում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Միաժամանակ ըստ հաղորդագրությունների, ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում առաջադրանքների կատարումը։ Խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները 3 երթուղիներով բարեկեցություն են իրականացնել Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Ապահովել է Գորի Ստեփանակերտ երթուղով մարդասիրական Բերրի ավտոմոբիլային շարասյան ուղեկցումը։ Օղակ ռազմագործողությունը Շուրջ 32 տարի առաջ այս օրերը դարձան Արցախյան գոյապայքարի ամենադաժան ու զարհուրելի տարեթվերից մեկը։ 1991 թվականի ապրիլի 30-ին սկսվեց եւ մինչեւ օգոստոս շարունակվեց օղակ ռազմագործողությունը, որի հետևանքով բռնատեղահանվեցին Շաումյանի շրջանի Գետաշենն ու Մարտունաշենը, Հադրութի շրջանի 15, Վերթաձորի ենթաշրջանի 4 գյուղ։ Ադրբեջանի բանտերն ու քնչական մեկուսարանները լցվեցին հազարավոր հայորդիներով, ովքեր վերապրեցին թուրքական համակենտրոնացման ճամբարների ողջ Գողգոթան։ Դեռևս 1923 թվականից պատմական Գյուլիստանի գավառի տարածքում կազմավորված խանլարի եւ Շամյանի շրջաններում խորթային իշխանության տարիներին բազմիցս հարցեր բարձրացվել Շամյանի շրջանը լղի իմ կազմի մեջ ընդգրկելու վերաբերյալ, սակայն միշտ մերժվել էր Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Ղարաբաղյան շարժման սկզբից եւ այդ Շահումյանի շրջանի եւ Գետաշենի ենթաշրջանի հայ բնակչությունը հանդես եկավ Լեռնային Ղարաբաղի կազմում Հայաստանին վերամիավորվելու պահանջով։ 1990 թվականի գարուն ամառ ժամանակահատվածում Ադրբեջանի իշխանությունները վերջնականապես ձեռնամուխ լինելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ուժային ճանապարհով լուծելուն, սկսում են ստեղծել հատուկ պատժիչ ստորաբաժանումներ։ 1990 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի կառավարող շրջանակներում կրկին սկսում է շրջանառվել Շահումյանի շրջանի որպես վարչական միավորի լուծարման հարցը։ Չնայած որ Շահամյանի շրջանը եւ Գետաշենի ենթաշրջանը դադարեցրել էին ամեն տեսակի հարաբերությունները Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, այնուամենայնիվ դա չէր խանգարում Ադրբեջանի ԽՍՀՄ կառավարությանը այդ շրջանները համարել Ադրբեջանին պատկանող տարածքներ եւ որոշումներ ընդունել ներքին սահմանները վերաձևելու ցուցումներով։ Մասնավորապես 1991 թվականի մարտի 17-ին խորթայի ղեկավարությունն անցկացրել է համամիութենական հանրակրվե։ Ադրբեջանը կողմ քվեարկեց խորթայի միության պահպանմանը նոր միութենական համաձայնագրի շրջանակներում։ Հայաստանը բոյկոտեց հանրակրվեն, հակդարելով, որ սեպտեմբերին անցեկացնելու անկախության հանրակրվե։ Ադրբեջանի հավատարմությունը գնահատվեց։ Անօրինական զինված կազմավորումների զինաթափման եւ ազնագրային ռեժիմի ստուգման պատրվակի տակ Ադրբեջանը խորթային կենտրոնի օժանդակությամբ ձեռնամուխ եղավ Ղարաբաղի հայաթափման գործընթացին։ Նախորոք մշակված ուղակ ռազմական գործողությունը սկսվեց ապրիլի 29-ի լույս 30-ի գիշերը լայնատարած հարձակումով Գործողությանը մասնակցում են Կիրովաբադում տեղակայված ներքին գործերի նախարարության, ներքին զորքերի անդրկովկասյան օկրուգի 4-րդ բանակի 23-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիայի զորամասերը, Բաքվի հատուն գնդի վարձկանները եւ ադրբեջանական օմոնականները։ Սարիսուի կողմից տանկերի, հետևակի ռազմական մեքենաների եւ զրահամեքենաների շարասյուններով Ընդհանուր թվով 207 միավոր մարտական տեխնիկա, մոտ 6000 հոգի մարդուժ, որոնց մի մասը նախորդ շաբաթվա ընթացքում դիրքավորվել էր անտառներում եւ բլուրների վրա, Կրակաձիլ եւ կոբրա տեսակի 6 ուղաթիռներ աստիճանաբար շրջափակման ուղակի մեջ են առնում Մարտունաշենն ու Գետաշենը։ Գործողությունը խանլարից ղեկավարել է գեներալ գնդապետ Շատալինը։ Մի քանի տասնյակ խաղ բնակիչներ են գնդակահարվում ու կասնահարվում։ Շուրջ 100 տղամարդկանց հոմոնականները գերի են քշում Կիրովաբադ։ Ականատեսների վկայությամբ օպերացիայի արդեն իսկ առաջին օրվանից շրջակա ադրբեջանական գյուղերի հազարավոր բնակիչներ ներխուժում են Գետաշեն ու Մարտունաշեն եւ սկսում թալանել հայերի ունեցվածքը։ Գետաշենի ինքնապաշտպանության պատմական նշանակությունն այն է, որ 1988 թվականից մինչև 1991 թվականի ապրիլի վերջը իր վրա վերցնելով ճշնամու բոլոր հարվածները թույլ չտրվեց, որպեսզի ճշնամին ներխուժի Արցախ լղին։ Քանի որ գետաշենցիների եւ Հայաստանից մեկնած մի քանի ջոկատներով կազմակերպված ինքնապաշտպանությամբ փակված էր դեպի լղի դարպասը։ Իսկ Արցախում այդ ժամանակն արդյունավետ օգտագործվեց պատերազմին պատրաստվելու համար։ Գետաշենով անցան եւ իրենց առաջին մարտական մկրտությունը ստացան բազմաթիվ 38 ջոկատներ որոնք հետագայում դարձան հայոց բանակի հիմքը։ Տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները կրկին անգամ վկայում են, որ ազգային ազատագրական պայքարում հաղթանակի հասնելու համար նախ եւ առաջ պետք է սեփական ուժերի վրա հույսը դնել։ Գիտակցելով, որ քաղաքականության մեջ եւ պատերազմում բարեկամներն ու դաշնակիցները պայմանական բնույթ են կրվում։ Բացի դրանից, կարևոր է ճկուն քաղաքականության իրագործումը, զուգակցված դիվանագիտական համապատասխան քայլերով, որը սակայն հյուսիսային Արցախի դեպքում դա չնկատվեց։ Դժբախտաբար անցնող 3 տասնամյակների ընթացքում մենք ազգովի ու հայկական երկու պետականությունների մակարդակով այդպես էլ համապատասխան դասեր չենք քաղել, որի ամենախոսուն ու ցավալի վկայությունը մեր այսօրվա իրողություններն են, երբ Արցախը հերթական անգամ կանգնած է համանման վտանգների առաջ։ Եզրակացությունը կամ փրկության ուղին կրկի մեկն է։ Մենք մեր ամենօրյա նվիրական ու սրտացավ աշխատանքով պետք է պայմաններ ստեղծենք հայ ժողովրդի հայկական երկու պետությունների բարգավաճման ու հզորացման համար։ Արծվիկ ռազմամարզական խաղեր։ Օրերը Ստեփանակերտում կայացել է Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի ու Պաշտպանության նախարարությունների, ինչպես նաև այլ ուժային կառույցների համագործակցությամբ կազմակերպված Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական մրցափուլը, որին մասնակցում էին Արցախի հանրակրթական հաստատությունների 10-ից 12-րդ դասարանի աշակերտներից կազմված եւ շրջանային ու քաղաքային փուլերում հաղթող ճանաչված հավաքական թիմերը։ Բացման հանդիսավոր առողջության ժամանակ, որին ներկային կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Նորար Մկրտչյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ ու պաշտոնյաներ կարևորվել է նման միջոցառումների անցկացումը նախազորակոչային պատրաստության համատեքստում, ընդգծվել յուրաքանչյուր քաղաքացու ռազմակիրառական ունակությունների տիրապետման անհրաժեշտությունը։ Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատություն ներկայացնում էր մեկական ջոկ, որի կազմում ընդգրկված էին 6 տղա եւ 3 աղջիկ։ Մրցումները անց են կացվել երկու փուլով՝ շրջանային եւ հանրապետական։ Ծրագրում նախատեսված էին հետևյալ մարզաձևերը. շարային պատրաստություն, Կալաշնիկովի ինքնաձիգի ոչ լրիվ քանդում եւ հավաքում, հրաձգություն ինքնաձիգից, քաղաքացիական պաշտպանություն, ֆիզիկական պատրաստություն։ Խաղերի նպատակն է հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ եւ ֆիզիկապես կոփված երիտասարդներ պատրաստելը ու նրանց շրջանում առողջ ապրելակերպի արմատավորումը։ Արդյունքում մրցանակային երրորդ տեղը զբաղեցրել է Հադրութի, երկրորդ տեղը Ասկերյանի շրջանի Խնածաղ գյուղի, իսկ առաջին պատվավոր հորիզոնականը Ստեփանակերտի Ջահանգիրյանի անվան համար 11 ավակ դպրոցի հավաքական թիմերը։ Ավելենք, որ մրցումների ավարտին հաղթող թիմերն ու առանձին վարժաձևերում լավագույն արդյունքներով աչքի ընկած անհատ մասնակիցները գերատեսչությունների կողմից ապարգևատրվել են պատվոգրերով ու արժեքավոր նվերներով, արժանացել դրամական խրախուսանքի։ Մայիսի 5-ը Ղարաբաղյան պատերազմում 29 տարի առաջ 1994 թվականի մայիսի 5-ին Բիշկեք քաղաքում անկախ պետությունների համագործակցության միջխորհրդարանական ասամբլեայի Ղրղստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ ստորագրվեց արձանագրություն, որը նախորդեց հրադադարի մասին համաձայնագրին։ Արձանագրությունը ստորագրողները վճռականություն են հայտնել համակողմանյուրեն նպաստել Արցախում եւ նրա շուրջ զինված հակամարտության դադարեցմանը որը ոչ միայն անուղելի վնաս է հասցնում ադրբեջանցի եւ հայ ժողովուրդներին, այլև եապես անդրադառնում է տարածաշրջանի միուս երկրների շահերի վրա, լրջորեն բարդացնում միջազգային իրադրությունը։ Սատարելով ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի 1994 թվականի ապրիլի 15-ի հայտարարությանը, նրանք պատրաստակամություն են հայտնել համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով լիակատար աջակցություն ցուցաբերել զինված հակամարտության դադարեցմանը եւ դրա հետևանքների վերացման ուղղված գործադիր իշխանության ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների ջանքերին հանդես է եկել համագործակցության եւ միջխորհրդարանական ասամբլեայի բնական ակտիվ դերի օկտին հակամարտության դադարեցման, դրա հետ կապված ՄԱԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի սկզբունքների, նպատակների եւ կոնկրետ որոշումների իրականացման հարցերում։ Հակամարտող բոլոր կողմերին կոչ են արել լսել բանականության ձայնին, դադարեցնել կրակասյուն թվականի մայիսի 8-ի լույսի գիշերը, ընդվելով 1994 թվականի փետրվարի 18-ի արձանագրության վրա եւ ամենաինտենսիվ աշխատանքով ամենակարճ օրերի ընթացքում այն ամրապնդել հուսալի իրավաբանորեն պարտավորեցնող համաձայնագրի ստորագրմամբ, որով կնախատեսվեն ռազմական եւ ճշնամական գործողությունները չվերսկսելու մեխանիզմը, զորքերի դուրսբերումը զբաղեցրած տարածքներից եւ հաղորդակցությունների գործունեության վերականգնումը, փաստականների վերադարձը, բանակցային գործընթացի շարունակումը։ Համաձայնել են ԱՊՀ անդամ պետությունների խորհրդարաններին առաջարկել քննարկել միջխորհրդարանական ասամբլեայի խորհրդի նախագահ Շումեյկոյի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ասամբլեայի խաղաղարար խմբի ղեկավար Շերիմ Կուլովի նախաձեռնությունը համագործակցության խաղապահուժեր ստեղծելու մասին։ Նպատակահարմար են համարել շարունակել նման հանդիպումները իշախ զինված հակամարտության խաղաղլուծման։ Հատկանշական է, որ պատվիրակությունների անունից արձանագրությունը ստորագրողների թվում էր նաև Արցախի խորհրդարանի նախագահ Կարեն Բաբուրյանը ինչը փաստում էր պաշտոնական Բաքվի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը որպես հակամարտության լի իրավ կողմ ճանաչելու հանգամանքը, որի մասին ներկայումս Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ասել անգամ չի ուզում, նրանց տալով անընդունելի անվանումներ։ Արդյունքում մի քանի օր անց ստորագրվել է Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանում հրադադարի մասին Բիշկեկյան համաձայնագիրը, որի շնորհիվ տարիներ շարունակ հակամարտության գոտում պահպանվում էր հարաբերական խաղաղությունը։ Իհարկե, ինչպես այս, այնպես էլ դրան նախորդող ու հաջորդող իրադարձությունները Վլաչինի Միջանսկի շուրջ ստեղծված արդի զարգացումները եւ առասարակ պատմական իրողությունները վկայում են, որ ուժն է ծնում իրավունքը։ Այլապես յուրաքանչյուր պայմանագիր ու փաստաթուղթ դատապարտված է ոչնչացման, եթե դրա հետևում չկա այն պաշտպանելու համար անհրաժեշտ ուժ եւ հասարակության վճռականություն։ Գվարդիայի գեներալը Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում, այդ թվում խորթային ժողովրդների մեր ընդհանուր հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում աչքի ընկած հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքին ու գործունեությանը, նրանց խրագործություններին, հերենանվեր գործերին ու արժանահիշատակ պատմություններին։ Գվարդիայի գեներալ ակնարկում կներկայացնենք նրանցից մեկի Նիկոլայ Ալեքսանի Հովանիսյանի կյանքն ու գործունեությունը, որը նաև անցյալի հիշողությամբ սերունդների միջև կապի շարունակականությունն ապահովելու տեսանկյունից է կարևորվում։ Նիկոլայ Հովանեսյանը ծնվել է 1899 թվականի մայիսի 2-ին, նախկին Երևանի նահանգի Սուրմալուի գավառի Բահարլու գյուղում։ Սովորել է Երևանի ռեալական դպրոցում։ 1924 թվականին ավարտել է Երևանի երկրորդ աստիճանի խորհրդային կուսակցական դպրոցը։ 1920 թվականի դեկտեմբերից ծառայել է Կարմիր բանակում։ Ավարտել է Մոսկվայի հրետանային դպրոցը եւ աշխատել դասակի, մարդկոցի հրամանատար, ապա դիվիզիայի հրամանատարի օգնական։ 1936 թվականին ավարտել է Ֆրունզեյան վան ռազմական ակադեմիան եւ աշխատանքի անցել 76-րդ հայկական լեռնահարաձգային դիվիզիայում, որպես օպերատիվ բաժնի պետի տեղակալ, ապա պետ, դիվիզիայի շտաբի պետ եւ ժամանակավոր հրամանատար։ Հովանիսյանը որպես դիվիզիայի հրամանատար մասնակցել է 1939-ից 40 թվականների սովետաֆինական պատերազմին, 1940 թվականին Արեմտյան Բելարուսիայի ազատագրմանը։ 1940-ից 41 թվականներին սովորել է Մոսկվայի գլխավոր շտաբի ակադեմիայում, որն ավարտելուց հետո նշանակվել է Պոդոլսկ քաղաքի հրետանային ուսումնարանի պետ։ 1941-ից 45 թվականների մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին։ 1944 թվականի փետրվարի 20-ին գնդապետ Հովանիսյանը նշանակվել է 3-րդ գվարդիական տանկային բանակի հրետանու հրամանատար, մասնակցել Կուրսկի ճակատամարտին, Դեսնայի, Դնեպրի ու Պրիպյատի գետանցմանը, Լվով, Պերեմիշել, Յարոսլավլ քաղաքների ազատագրմանը, Վերինսլեզիայի մարտերին, մասնակցել Ժիտոմիր քաղաքի ազատագրմանը, որտեղ Եվոդերի գետանցման ժամանակ 1945 թվականի հունվարի 21-ին ընկել է Հիրոսիմահով։ Շնամու դեմ մարտնչել է նաև Լենինգրադի առազմաճակատում եւ մարտերից մեկի ժամանակ զրկվել ցախաչքից։ Նրա ռազմական տաղանդը փայլատակել է հատկապես Կուրսկ-Օրիոլի աղեղում տեղի ունեցած ճակատամարտում։ Պարգևատրվել է Լենինի հայրենական պատերազմի առաջին, Սուվորովի երկրորդ աստիճանի, Կարմիր դրոշի 4, Կարմիր աստղի շքանշաններով ու այլ մեդալներով։